kesinlikle her gusül için bir her gusül için bir niyet gerekiyor. Ve burada diyor ki <clears throat> birincisi meninin gelmesi. Ümmü Seleme radıyallahu teala anha ey Allah Resulü Aleyhisselam'ın hanımlarından birisidir. Diyor ki bir gün bir kadın Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Fekalet ya Resulullah Allah la yestahi minel hak. Ey Allah'ın Resulü Allah Celle Celaluhu hak sözden hiçbir zaman utanmaz veyahut da utanacak değildir. Hel alel mar'ati gustun ize hiye ihtelemet bir kadın rüyasında cima yaptığını gördüğü zaman acaba erkekler gibi ona gusül gerekiyor mu? Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَقَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem نَعَمْ اِذَا رَأَتْ الْمَاءِ Dedi ki evet ancak meniyi görürse. Buradaki elme'den kasıt ey elmeni. Ve demiştik ki geçen hafta çünkü bu çok önemli. Üstünde ondan dolayı durmak istiyorum acizane. Birçok genç veyahut da birçok erkek bu konuları bilmediği için maalesef şiddet cünüp kalıyor. Özellikle gençler ve özellikle cehaletin kol gezdiği yerlerde. Örneğin bizim Türkiye gibi veyahut da diğer ülkeler gibi. Yani bir erkek veyahut da bir kadın rüyasında cima yaptığını görüyor ve uyanıyor. Bakıyor ki meni yok. Burada e, gusül gerektiriyor mu gerektirmiyor mu? Madem ki meni görmüyorsa o zaman gusül gerektirmiyor. Ama uyanıp da rüyasında hiçbir şey görmemiştir. Yani hatırlamıyor veyahut da görmüş ancak hatırlamıyor. Bir uyanıyor bakıyor ki kilotunda meni var. O zaman ne yapması gerekiyor? Yıkanması gerekiyor. Dolayısıyla erkek olsun kadın olsun meniyi gördükten sonra idara elmen diyor ki idaraat elmeni. Tamam mı? İdaraat elmeni. Ey meniyi görürse. Ve li hadis Ali radıyallahu teala anhu İza ra'aytel mezi biliyorsunuz Ali radıyallahu teala an Ali satt ve selam'ın kızı Fatıma ile evliydi. Dolayısıyla o Ali satt ve selame direkt olarak ona soru sormaktan çekiniyordu daha başkası bir kişiyi görevlendirerek bu konuyla ilgili soru sormak istedi. Diyor ki o soru soran kişi Aleyhisselam diyor ki اِذَا رَأَيْتَ الْمَذ۪ي Ey medhiyi görürsen فَغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّ وُضُوءَكَ لِلصَّلَةِ Diyor ki eğer medhiyi görürsen ve bundan önceki derslerimizde taharet bölümünde babında demiştik ki medhi ve vedi her ikisi de necistir ancak medhi ve vediyi gören bir kişi gusül gerektirmiyor. Ancak kişi fercini yıkar, temizledikten sonra ondan sonra abdestini alır, namaz kılmak isterse namaz kılar. Ancak meni ne yapar? Meni guslü gerektiriyor. Ve bu meni demiştik ki şehvetle gelirse, ancak şehvetli, şehvetsiz gelirse, böyle oturduğu yerde bir bakıyor ki meni gelmiş. Yani uyku halinde değil, uyanık halindeyken, bir bakıyor ki tuvalete gidiyor. Bakıyor veyahut da ıslaklık hissetti. Bakıyor ki meni var. Meninin kokusu bellidir tabi. Şekli de bellidir. Beyazımsı ondan sonra kalınt e, bir cinstir. Ve yumurta pişmiş yumurtanın kokusu gibi bir kokusu var. Ve demiştik ki meni Ebu Hanife radıyallahu teala ve rahimahullah müstesna diğer bütün alimlerin yanında meni tahirdir. Ey temizdir, necis değildir. Ancak medi ve vedi necistir. Her ikisi de necistir. O kişi bel soğukluğu olabilir. Meni çıktıktan sonra o zaman bu kişi ne yapmaz? Bu kişiye gusül gerektirmez. Niçin? Çünkü bu meni şehvetle gelmedi. Gelmediğinden dolayı gusül gerektirmiyor. Ancak şehvetle geldiği zaman herhangi bir aletle olsun, ister elle olsun, ister ufula, ufalarak olsun, ister hanımıyla olsun, ister hanımına bakarak bazı erkekler hanımına, hanımına bakarak mesela veyahut da bir erkek gayri yollardan bazı kadınlara bakarak şehvetle menisi gelirse o zaman